близьким до нервового зриву, я часто вдавався, мов до чудодійних ліків, до виснажливих спортивних навантажень. Такою ж була моя реакція і того вівторка, 17 грудня 1945 року. Але перш ніж розповісти, як мої спортивні вправи несподівано повернули мене до тієї халепи, в яку я встряв, скажу кілька слів про те, як я побував у редакції нашої газети. У мене був час трохи звести дух. Комба я застав у бюро загальної інформації. Він пішов мені назустріч, простягаючи для привітання руку. Отже, хлопче мій цього разу, а що цього разу? Е, та ну ж бо не будьте потайним. Монстр знав усе. Як і не все, то принаймні загальний перебіг подій попередньої ночі. Не дуже мені довіряючи, він через якогось посередника вийшов на секретаря комісара Критейської поліції, і той розповів йому про все, що бачив. Чудовий матеріал. Чудовий, любий Норею. Ні. Ви тут ні до чого, пане директоре, чи не могли б ви мене вислухати у своєму кабінеті? Комп запросив мене до свого кабінету. Я розповів, як насправді стоять справи. А що мені лишалось робити? Почувши про Бертрікса, комб вийняв із рота сигару. То це він утяг вас у цю справу. А кому спала на думку ідея про фіктивний замах? Теж йому? Йому. Але я не міг не пристати на це. Комб так дивився на мене, ніби перед ним був сфінкс чи кубістичне полотно. Ну й дивак, що ви, любий норею. Чому ви так переймаєтесь цим всім? Я був радий, що він бодай не подумав, нібито я оце все вліз із любові до сенсації, а кумб, розглядаючи свою сигару, похитав головою. Тепер Трікс примусив вас робити дуже небезпечні речі. Ви начебто менше хвилювалися, думаючи, що я отримав справжнього листа з погрозами. Зауважив я. Так, так, менше. Бачите, тут дуже погано те, що ви з власної волі плутались під ногами у бандитів. А я певен, що ви маєте справу з бандою. А ви ви не думаєте, що це радше один садист? Ні, ні, це банда. Банда і члени її не зупиняються ні перед чим. Ви намагаєтесь сплутати їм карти, тож вони вас не випустять. Ну, зрештою, комп зітхнув. Звичайно, ми про це не можемо нічого дати в газеті, з цим покінчено, не будемо більше про це говорити, але вся ця історія колись скінчиться. Ну, сподіваюсь. Бертрікс каже десь тижнів за два. Ну, це цей слів на вітер не кидає. Дивуюсь, дивуюсь, як він взагалі допустив вас до розслідування. Заважте мені це приємно. Але це ще не все любий Норею. Коли настане розв'язка, ви будете у перших лавах глядачів. Чи можу я на вас розраховувати? Ну, звичайно, я вже вам пообіцяв, хоч під псевдонімом, але репортаж напишу. Кумб простяг мені на прощання руку. От і чудово, чудово. А ви зі свого боку розраховуйте на мене. Я дам розпорядження, щоб вам не заважали. Він більше не заїкався про невеличкий аванс, певно, вирішив, що це ні до чого. Ті, хто пізніше читав у газетах мою розповідь, пересвідчились, що я дотримав слова. Повертаюсь до свого наміру трохи розім'ятись. Я ніколи не переставав тричі на тиждень тренуватись у спортивному залі. Нічого оригінального в цьому немає. Згадую про це, аби тільки пояснити, чому того вівторка, який завжди у другій половині дня я поїхав до школи Бланкі.